da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Abbas yake ci gaba da bata tarihin rayuwarsu Alhaji Hayatu mutum ne mai arzikin gaske arziki irin na da wanda ya tara da guminsa bai yi wani karatun boko na kirki ba to amma komai nasa mu'amalarsa da komai da 'yan boko yake Katal yana da kamfaninsa na kansa wanda ya kafa tun kafin ƴaƴansa su taso wato construction company kamfani ne da suke yin gidan-gidan, gidaje irin estate na gwamnati asibitoci ma'aikatun gwamnati makarantu da hanyoyi kai duk wani abu wanda ya shafi harkar babu abin da ba sa yi sannan suka gina gidaje su sayar wa gwamnati da masu bukata yana harkar siminti yashi ƙasa dutse kwari ne da shi guda na fasa dutse da manya-manyan tireloli da tifofi da sauran motoci na aiki iri-iri da turawa ya fara harkar kuma su ne akan komai nasa kafin daga baya 'ya'yansa suka taso suka karɓi komai yana da hanya hannayen jari da yawa a kasashe daban-daban duk kasar da ya leka zaka samu yana da abin yi a kasar matarsa na aure uku Hajiya a sama'u ita ce uwar gida wanda suke kira da Hajiya babba sai Hajiya Talatu wato Hajiyar mu sai Hajiya Fatima wato Hajiya mama Hajiya babba ƴaƴanta takwas a gidan Alhaji Hayatu. Da kana cikin littafin nan ne mai suna waye ta Littafi na biyu. Wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'a ta rubuta. A shirin da ya zo kafin wannan. Mun tsaya ne inda Yahuza suka shigo da likitan. hannunsa rike da irin jakar ta likitoci gaba ɗayan su suka yi masa ta a kansa suna roƙonsa akan ya bincike shi sosai bai yi musu magana ba har sai da ya zauna a bakin gadon yana ɗan dudduba yanayin a fastin sannan ya ce don Allah su ɗan fita waje a bar a tiku da hatis a nan dai gaba ɗayan su suka yi falo Mami Saratu kan da ƙyar ta iya ɗago Maryam saboda har yanzu kuka take kuma hankalinta a tashe yake sosai. Sun kai wajen minti arba'in a zaune a falon tukun tukun. Dan duk yawancin jama'ar gidan masu shishigo don sun samu labari. Kowa ka gani da tunanin da yake a ransa. Don kuwa sun san ciwon Abbas idan ya tashi baya masa ta daɗi. Maryam da bata san yanayin ciwon nasa ba abin ya ɗaga mata hankali ganin yanayin da yake ciki. Can sai ga Hatis ya fito daga ya fito daga cikin ɗakin. Gaba ɗaya suka kansa suna tambayar sa yaya yanayin cikin nasa. Ya tsaya kawai ya kama ƙugunsa har yanzu da damuwa a fuskarsa. Sannan ya ce dole sai an kai shi asibiti don da su a ne ya ce sai sun bincike shi sosai. kuma gashi Dr. Ado yana nan kai Sulaiman ka je ka ɗauko mota ka gyara ta sosai kai kuma Yahuza ku shigo kai da Hashim ku taimaka mana likito da shi tuni sun yi cikin ɗakin shi kuma Sulaiman ya fita waje haka nan suka tattaro shi da kyar dan bai ma san mai yake yi ba gaba ɗaya gudu suka nufi wajen gate din kowa ka gani jikinsu a sanyaye Maryam kan sauri ta ta ɗauko doguwar rigar a baya ta saka ta kulle sashen nasu ta biyo su da sauri. Tuni ma har sun saka shi a mota kuma suna shirin fita. Mami Saratu ma da su Aisha sun cika mota za su bi su tuni ta faɗa motar ita ma. wani babban likita ne mai zaman kansa wanda dama duk lokacin da ciwon Abbas ɗin ya tashi nan ake kawo shi na wani mutumin Indiya ne wanda shi dama asibitin an buɗe shi ne akan ciwon da ya shafi kwakwalwa akwai manya-manyan likitocin da suke aiki a ƙarƙashinsa kuma sun gyara asibitin sosai shi suna da kayan aiki sosai a wajen gashi asibitin akwai tsada don mai karamin karfi bai isa zuwa watan ba tunda suka kawo shi aka shiga da shi wani ɗaki, har yanzu wajen karfe da saura na yamma ba su fito ba duk ɗan uwan Abbas sun cika asibitin kuma kowa ka gani cikun cikun Maryam kan na can gefe zaune akan sallayar da Aisha ta shimfiɗa musu waje guda kuma har yanzu idan ta bai daina zubar da hawaye ba sai addu'a take ta faman yi basu fito da shi ba har sai bayan sallar isha'i wajen ƙarfe bakwai da rabi suka kai shi wani gefe gaba ɗaya ƴan uwan nasu suka kansa kowa so yake ya gaishe amma likitocin suka hana suka ce bacci yake yi kuma yana buƙatar hutu ba a so a tashe shi sai ya tashi da kansa dan haka su lalle ka su ganshi kawai kowa ya tafi gida a bar mutum ɗaya kawai haka nan kuwa akai kowa tsawa ya ganshi ya bar wajen har Maryam ita kam ta rasa yadda za ta yi da tausayinsa saboda dama can ita haka take da tausayi Indi har ta ga mara lafiya to gaba ɗaya sai ta ci ta shiga damuwa gani suka baro shi a asibitin dan an ce Sulaiman ne kawai zai sauna da shi dan da har da Yahusa amma suka ce a'a mutum ɗaya ya isa hakanan suka dawo gida ita kam kasa komawa sashen ta sai cikin gida ta wuce babban kwano suka tarar da matan gidan gaba ɗaya da sauran waɗanda ba su samu zuwa ba su duk sun yi jibin da su baya ma hajiya babba kana ganin ta ka tana cikin tashin hankali ne suna ganin su kowa kokarin yake ya tambaye su yayin cikin abas ita kan ma musaratu ko koma ce can kusa da hajiya babba suna magana daga gani kuma bayani take mata akan ciwon abas tare da kwantar mata da hankali ita kan Maryam na ce abin da ya dame ta ya dame ta daga ƙarshe ma su maimuna ta bi ɗakin su ta ce ita a nan za ta kwana ba za ta iya komawa sashen ta ba washe gari bayan sun yi sallar asuba gari ya ɗan fara haske ta koma sashen ta ta kimtsa ko ina sannan ta wanka bata jira aka kawo mata abin karyawa ba ta sake komawa cikin gidan bayan sun gaisa da matan gidan ne ta koma ɗakin hajiya babba suka gaisa matar ta ce ya kamata Maryam ki saka wa ki hakuri Allah shi ya dora wa afas wannan cuta kuma muna yi masa addu'ar Allah ubangiji ya yaye masa saboda haka nake son ki saki ranki ki dinga masa addu'a ta ɗan share hawayen da ke sufo mata sannan ta ce na gode hajiya hajiyar ta sa aka kawo mata funkaso da miya da kunin gyaɗa. Maryam ki karya ku zo ku tafi asibiti ke da bara'atu ku kai musu abin karyawa daga nan sai ki gano shi mu ma za mu zo idan an jima haka nan dai Maryam ta dan abincin kaɗan dan kan hajiya babban ta ce bata ci maganar ta ba zuwa can aka aiko su fito an kai abinci mota tunda suka shiga harabar asibitin gaban ta yake faɗuwa. ita kam so kawai take ta ga Abbas ta ga a wannan hali yake ita da bara'atu kowa da kwandon kayan abinci a hannunsa a hankali suka shiga ɗakin kamshin room freshener da sanyin AC ne ya fara musu maraba gaba su suka yi sallama ɗakin gado ne guda biyu kawai a ciki ƙasa kuma tayes ne sai fresh da aka ɗora TV akai gaban ɗaki a gefe ɗakin ya tsaru kamar ba asibiti ba Suleiman ne ya tare shi tare da karban kwandon abincin da yake halin Maryam ya musu sanin da zuwa ita kan Maryam gaba ɗaya hankalinta yana kan gadon da Abbas ke kwance bata ma saurari gaisuwar Suleiman din ba da ta isa bakin gadan tana kallon shi har a lokacin bacci yake yi sosai ta kura mishi ido ganin yadda numfashin shi ke fita daga kadi yana jin jiki tausayin shi ya sake kama ta maganar Suleiman ta ji a bayanta yana faɗin ai jikin nasa da sauki sosai tunda ya farka da asuba kuma na gaishe shi ya amsa sai dai ina jin karfin allurar da suka yi masa ne yasa ya sake komawa baccin da har yanzu bai sake tashi ba ta saki ajiyar zuciya a hankali Sulaiman din ya jawo mata kututera ta zauna sai a lokacin suka gaisa tana tambayar shi kwanan mai ciki Bara'at ta zuba wa Suleiman din abinci ya ci. sai sai ga Hafiz da Atiku ba a dade ba kuma maji Saratu ma suka zo da Yahusa Abdulhakim shi ya kawo Hajiya asibitin nan dai a ranar cikaye sosai da 'yan uwan Abbas da abokansa da sauran abokan arziki Isa ma sun zo da matarsa Asiya Maryam ta roƙi Yahuza don Allah ya je ya faɗa wasu a Abbas na asibiti Yace mata babu damuwa idan ya maida su mami gida zai wuce ya faɗa musu har majin ta ce sai su faɗa masa lokacin da za su zo sai ya koma ya ɗauko su sai da aka yi sallar azhar sannan basu ya farka idanuwansa kaɗai ya buɗe amma baya iya koda motsi a lokacin Sulaiman ne da Isa sai Maryam su kaɗai ne a ɗakin don duk sauran sun koma gida mazan kuma sun tafi wajen su ganin ya buɗe idon shi ne yasa gaba ɗaya suka yi kansa suna masa sannu amma ina ba zai iya amsawa ba saboda tsananin ciwon da yake ji Maryam kan na tsaye daidai kafafunsa tana kallon shi gaba ɗaya a cikin damuwa take shi ma kallanta yake amma babu bakin magana a lokacin har Suleiman ya fita waje don ya kirawo likita shigowar likitan ne ya sa gaba ɗaya suka fito daga ɗakin Isa ya ce zai je gida sai da daddare ya ce zai dawo hakanan suka zauna akan kujerun da suke bakin ɗakin likitan ya kusan minti talatin sannan ya buɗe ƙofar ya leƙo yana kiran Sulaiman Mai fi minti goma ba kuma ya sake fitowa ya kalli Maryam yace za ki iya shiga Hasiya sannan ita ma ta sake shiga sai da yamma Yahuza ya kawo su gwaggo ita da Halima adda da furera asibiti gwaggo da ta ga cikin Abbas din gaskiya ta tausaya masa gaba ɗaya suka yi masa fatan samun sauki Maryam na makale jikin gwaggwa sai hawaye take yi Gwangwa ta ce ba kuka zaki ba mai rama addu'a zaki masa wannan ai sai ki sa shi ma ya kasa wuya Ki nutsi kin ji ko? Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau. A shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya.